Señoras y señores, a continuación la programación de Radio Fene yo el programa Vos Días, Peregrino, un programa realizado, producido y dirigido por la Diócesis de Mondoñedo Ferrol. Bos días. Vos días a ti, peregrino, bos días a vostede, Vos días, en definitiva, a todas y e todos aquellos que caminan por la senda do amor, Aquellos que caminan también, a veces por las suas calles, perdidos como zombis buscando algo especialmente intransitado, algo que lembran nalgún momento ter visto, pero que xa non se acordan porque pasou moito tempo. Bos días, en definitiva, a todos os visionarios, a todas as persoas de boa vontade, a ti tamén, pobre, que nos escoitas dende esa radio escarallada. Bos días. Santos, É palabra, é verbo, é fonema que hoxe aprenderemos a enfocar dentro punto de vista do dogma, tal y como a santas escrituras, Zape, Mortadelo y Filemón nos ensinaron a todas y a todos desde tempos inmemoráveis. Santos, todos Cantemos esta canción porque todas e todos estaremos dispostos a topar ese camiño do bon día, da bona peregrinase, da bona circunfisión, do bon, en definitiva, café, café as candelas. Oh, sí, Es un momento, un momento trascendental en este microprograma retransmitido y dirigido sobre todo a ti para que transmitas a todos esos pecadores, pecadores, pues que se acheguen o más posible a nuestra magna, a nuestra incrível, a nuestra inconclusa faceta de hacer amor por todo el mundo sin meter ningún gol. Oh sí, Es un momento, o instante, o momentito que todos aguardábamos para escoitar esos momentos do momento que incluso momentáneamente puede suceder que no encuentres un momento Un momento, un momento. Sí, sí, sí. Eh, Lorenzo, para, para, para, para la orquesta. Un momento. Vamos a ver. ¿Qué momento es este en el que nos encontramos ante una trascendencia tal que vos, vos, sí, sí, sí, vos. pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues, vale, eh. Escoitaron vostedes Vos Días, Peregrino, un programa para a reflexión e a procura dos estorninos. funciona. Bueno, pois estábamos eh, aquí facendo probas mentres pois finalizaba o programa anterior e e hoxe un programa especial realizado dende o estudo Pequeno Monstro eh, justamente eh, no piso de abaixo. Sabedes que o noso estudo eh, ten 14 plantas e un baixo tipo túnel. Bueno, tipo cova, habría que decir. E hoxe estamos na cova, por iso hai máis eco do normal, e un pouco pois eh, por educación, bueno, os modales, eh, costumes eh, solidarias, imos mostrarvos un pouco como é isto, vale? Mira, por exemplo, Aquí, eh, á eh, dereita, teño pois, todos os papéis eh, do programa. Eh, hai un legaso importante, un arquivo sonoro e documental que data de 1877. Sí? Aquí, mira, ves, este, por exemplo, este legaso que teño aquí, este, este precisamente, é eh, un legaso de 1880. y aquí hay pues eh, ¿sí? hay mm, eh, sustancias psicotrópicas de aquella época. Bueno, ahora, eh, si me, me, permitides, y si sois tan amables, vides conmigo, porque mire, aquí, mm, sí, sí, sí, aquí, ve ¿eh? por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, sí. Por aquí, a este otro lado, a izquierda, pues, teño los látigos, las pistolas, las esposas, En fin, toda esa serie de objetos cotidianos e contemporáneos que fain deste mundo algo máis divertido. Bueno, logo vos ensino eh, Bueno, imos outra vez para a sala de estar Vale? Venga Sí, xa estamos É que mellor estar aquí Porque fai un pouco máis calor E aparte hai un pouco de máis luz Bueno, logo vos explico o da ametralladora que teño aquí exposta eh, Posta na parede eh, mentres tanto, pois pues, tomamos algo Vale? estaba rico, eh? E que este viño eh, proviña directamente dunha bodega eh, que se chama Los Huéspedes Felices. Unha bodega que ten unha historia detrás rocambolesca. Cuentan algúns vellos que un día apareceu ali naquena zola, zona fértil para a vite Unha estrana muller que semellaba ser unha virse, nunha actitude francamente pouco ecuménica, subida, eso sí, a unha roca e frente a un arroyo, que era un rollo, por certo, e eh, actitude pouco ecuménica consistía en que a muller, xa digo, Mariana Total, tocaba enfervorizada unha guitarra eléctrica Sí. Algún día contaré esa historia. De momentos a saber Viños los huéspedes felices. O viño. Ven, como todo un programa, este tengo su patrocinio. Un patrocinio eh, de carácter vinícola. De carácter fuerte. Macho. Humano. Pero Queridos amigos, queridas amigas, o que nos traio aquí a este programa especial feito dende a miña cova, dende a miña bodega, non é solamente probar os meus caldos. Non, non é solamente probar o meu xamón. Non, nin tan siquiera probar ese chourizo tan rico. Non, trátase de ir máis aló, de observar o inaudito, de o inaudible, de ver, de desaborear, de saborear, de aprender, de desmelenarse. Ala. Marín, toca guitarra. Desmelénate, guapa. meu guitarrista. Chamanlle Búho. E toca con otros como él. Por eso son los búhos. Tengo os grandes. grandes. por las noites. Es simpático. Bueno, son, sabes? Sabéis, mellor porque supongo que habrá más de un, ¿no? Otro día me dijeron que había cuatro. Cantos eran? Oito. Bueno, mi padre. Dice que son ocho. Bueno, pues que, que aquí en las bodegas a música soa guai. Ás veces convido aos meus amigos, e eh, a miña moza María. Vimos todos para aquí a ver tocar ao búho, aos búhos, e a grupos así. Eh, pero a mí o que máis me gusta é cando ven Fernando a tocar o órgano. Ahí sí que ya me cago. da guitarra se puña un pouco pesado, pero o organista de The Road Runners neste Organ Shulf, a verdade que o, o tiña ben organizado. Bueno, pois así paso eu aquí os meus días. Algún pensará, este pijo, que quiere? Bueno, La verdad es que tengo que decir que a miña vida es dura. Porque sabedes o que cuesta cuidar cada un dos cento de miles de milleiros de viñedos que posúo? Ah, pero, ¿qué se creen ustedes? Que nacen, se desarrollen, viven, se desviven y dejan de vivir por ellos mismos? No, hay que plantarlos, cuidarlos, alimentarlos e y asesinarlos. Y luego beberlos. Un rollo. Bueno, o que mejor se puede hacer con todo esto es beber un poco. Así que, si me permiten, voy a buscar una botella. A ver, una tiña. ¿Ah? Esta misma. Esta, esta que te cagas. <laughs> Ya tú como... Mira. Eh, a ver. Mira, mira. Mira cómo cae. Ah, exquisito. ¿Qué Ah, no, que luego me insultades. O pensades que debería dárvolo todo. you got. Este viño é unha eh, petición especial que sempre me fai eh, o meu primo Ricardo. Sempre que ven me di André, pome un deses vinos Bueno, así no, realmente me di así André, pome... É que é castella, castellano, sabéis? É un pouco español André, ponme uno de esos vinos de la Neuron 50. Y bueno, eh, eu como a verdade tampouco que teña nada contra la Neurol e contra o número 50, pois pues, lle poño unha copita e o meu primo que eh, de Castilla John, de Castilla de Castilla John que é unha provincia que bueno, é un pueblo que está cerca de Castellón, por eso se llaman así Castellallón, pois eh, vaise contentísimo. Canta todo o día cancións. Eh, pero aquí no vaiso eh, o que mellor sona son os uh, as, as músicas, perdón, é que me estou un pouco desperezando, sabedes, porque o tema entre entre a calefacción o viño, xa y o tema este revoloteante das ondas hercianas es que me estoy agarrando una modorra que no te quiero ni contar. Por eso, <laughs> por eso, por eso, digo yo, y todo lo de mí, con perdón, de las señoritas que están presentes. eh, mm, por que nos baixos é tan difícil escoitar alguén que toque máis ou menos ben o baixo. os imposibles, facendo posible que tocar o baixo nunha bodega sexa como partía gogo. <laughs> eh, bueno, señoras e señores, eh, un pouco para centrar a audiencia que se incorpora eh, nestes momentos, pois decir que están sintonizando Radio Fene e ose o programa eh, vinícola de, Divertimento para pequenos monstruos transmite un programa especial dende a súa bodega particular. Eh, eh, bueno, imos aproveitar a ocasión, xa que non sempre podo baixar aquí, ou se, vamos, digamos que lle tomei prestadas as chaves ao meu pai e imos, pois, tomar outro viño, non? Venga, a vosa salud. <laughs> Madre mía. Bueno, vamos a, seguir escuchando más música. Entre tanto, bueno, si queréis, solamente <laughs> solo tenéis que pedir, eh. <laughs> Cuidado que aquí, <laughs> por pedir, que no quede. Ven, íbamos a escuchar a un grupo que son de, de, de por aquí y dicen que, que bueno, esperar un momentito, voy a dar un sorbo a esto que está... 哎，嗨。 fantásticos. Eh, Soul Shake tocando Time for Dream. For Dreams, realmente. Da que, bueno, <laughs> con todo este casi que sería bueno cambiar el nombre y hablar de Time for Drinks <laughs> directamente. Bueno, tomado su primer primeiro concretamente se llamaba así, Time for Drinks, <laughs> de, repito, Soul Shakes. Bueno, eh, Eh, pues nada, pues eh, esta gruta, esta bodega, eh, algo especial para mí. Aquí, a mi infancia, pasé un bon, bons momentos. Alguns tristes e realmente desafortunados. Como, por exemplo, cando a mi nai me, me castigaba e me cerraba nunha esquina daquela bodega que era un, un, moi húmeda e bastante asquerosa. <laughs> bueno, Pues puedo ensinar por, curiosidad y por, no sé, por morbo, un poco como era la esquina esa. ¿Queréis? Bueno, pues mira, la verdad es que en esta zona, aproximadamente por algo al fondo, pues justamente, sí, mire por aquí. Sí, aquí, a llegado, Sí, efectivamente, era, aquí. Y fue era donde pues a mí aí encerrado una movida bastante extraña porque eu era moi mal estudiante e o único que me apetecía era pues, digamos que salir con os colegas lo, lo típico por pues, aquella época entón pues, non tiña pues, ganas de estudiar e eh, a verdade que pues, os meus pais meu pai era intelectual concretamente se dedicaba pues, en aquellos momentos a difusión y a estrategia vinícola y bueno, la verdad es que yo pues, estaba bastante un poco conectado con ese mundo y tampoco me eh, concentraba. ¿no? Pero bueno, vimos desde este tema y volvemos un poco a, a donde estábamos antes. Seguidme, sí. Volvemos aquí y es, que hacemos un mundo ese paralelo los sueños y, y mal rollo que paséis cuando pues, me castigaban de pequeño mientras que al final también me pasaba bien porque ali siempre pensabas cosas y e, e acababa siendo <laughs> cosa bastante divertida. Pero bueno, vamos a, vamos a de penas y e, <laughs> vamos a tomar otra <laughs> porque eh, eh, yo sé que es un poco no sé, pero que el vino está, este está buenísimo. Entre tanto, pues que toque la orquesta.

would go, um, them I make you happy. <laughs> I, I'm very happy this morning here, here. the Radio Finister, because I, I, quita. Bueno, que siempre está mi hermano pequeño siempre <laughs> dando coñazo. Bueno, Pues esto, eh, eh, estáis todos ciegos. <laughs> Por la mañana, muy temprano, la sintonía de Radio Fene escuchando divertimento. <laughs> para pequeños monstruos. <laughs> <laughs> Animal, Records. Madrid. <laughs> Madrid. un, mogollón de grupos, que, son la hostia. <laughs> grupos de, de, de, de Spanish 60s Label. <laughs> de, Animal Records. Bueno, vamos a escuchar <laughs> más música, que, eh, si no, <laughs> esto puede acabar bastante mal. Eh, eh, son eh, grupo que volvemos a escuchar de nuevo a, o grupo ese de la cosecha de antes que se llamaban los huéspedes felices y eso. 嘿 <laughs> 嘿嘿，可以，呵什么时候？ fantástico. Ram, eh, eh, eh, eh eran de HQ con People Try de extraído do álbum dos LP dos dos hombres cremas bueno eu tamén vou tomar <laughs> outra máis eh, <coughs> Sí, me ca, esto <laughs> Lorenzo, <laughs> trae un trapito. <laughs> Esto se ha puesto un poco eh, mim, <laughs> despistado. Bueno, vamos a seguir escuchando más música aquí. Eh, estamos todos mollados en estos momentos. Y, hey, hey, y llega un momento francamente triste de no, tristeza, ¿no? sábado por la mañana vimos hacer un poco Esto, levantar un poco ánimo, tirar todo para arriba, esto tampoco se va a hacer algo triste. Ven, ven, eh, eh <laughs> vos tenías... <laughs> acabas de levantar, esto es eh, Radio El <laughs> programa divertimento para pequeños monstruos y eh, bueno, estamos celebrando en fin que se acaba el mes y que, y que, fin, que la vida continúa. Ven, eh, bueno, Vamos a encender un, artefacto incendiario. ¿Mm? <laughs> Sí, ¿Eh? <laughs> Entre tanto, Lucifer. Señoras y señores, por motivos alleos a nuestra vontade, veunos no obliga de deixar de emitir aquí en estos momentos a programación habitual de Radio Fene y con ello a suspender a emisión de programa Divertimento para Pequenos Nostros. Pregamos e van disculpar esta serie de inconvenientes. Señoras y señores, quedan ustedes a continuación en un nuevo capítulo de Vos Días, Peregrino. song. Bos días, bos días amigos, bos días amigas a un novo programa, a unha nova emisión de Bos días peregrinos. En esta casa, esta casa, a casa de Dios, en esta casa lugar de encuentro de peregrinos, lugar donde paremos a descansar, lugar donde observamos cómo corre o riachuelo, como o comino se cae, como Anai recoge a ese neno bonito, precioso, como neno corre, como pai grita desconsolado. como neno en definitiva vai directo ao Riachuelo. Bos días, bos días en definitiva a ti e tamén a ti. Bos días. Sí. neste sábado, nesta mañá, neste sitio distinguido donde nos encontramos despois de tomar un cafelito, despois, en definitiva, de conversar cos veciños, despois de comprar o xornal, despois de abrilo, despois de mirar as páxinas locais, incluso as internacionais e as esquelas. Bos días a todos, incluso os que ali figuran. Non, non se levanten, quédense de onde están. Grazas. Vos días, en definitivo, aqueles que non ven. vos días aqueles que non escoitan. Aqueles que camiñan difuntos polas rúas, nos pois dunha noite de botellón. Vos días, en definitiva, a ti, oh sí. Bos días os que paran pola Rúa Real. Bos días os que pasean polo paseo marítimo. Bos días os que fan sinnasia nos polideportivos. Bos días tamén aqueles equipos que entrenan día a día para dar unha satisfacción. Bos días a todos os que paran polos bares, polas terrazas, a todos os que deixan de parar para para Manuel, para, para un momento, por favor, para, para orquesta. Sí. Bos días, quero dicir, de todo, acórdome de cando eu tamén paraba polos bares. Vou tomar unha. Eh, ei, a saúde de todos nun exercicio de dignidade eclesial, nun exercicio de ecumenismo, nun exercicio de comprensión á masa. Bos días a vosa saúde. Gracias. Foi Vos días, peregrino, un programa realizado coa máxima difusión e coa intervención episcopal. Vos días, peregrino. Ah, und die Geliebten. xa estás. Toma nota. O email é o seguinte. radiomonstro arroba hotmail.com Ceca a Meca. De sábado a sábado. De oca a oca. De tiro porque me toca. De 11 a 12. Polas mañás. Os sábados. O programa Comais Eco. En Radio Fede. Ah, sí. ¿Sí?